Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه Ovo je 102. Kur'anska sura po redoslijedu Kur'anskih sura, je li tako? U Kur'anu imamo 114, 114 sura. Kur'an je otpočet sa surom al fatiha završen je sa surom an nas Dakle, od sure al fatiha do sure an nas ova sura je 100, 102 sastoji se kao što vidimo ispred sebe od osam ajeta u tih osam ajeta ima 28 riječi i ima 120 harfova u tih osam ajeta ima 28 riječi i 120 harfova, dakle, kako je došlo u hadisu Allahov poslanika, alihi salatu osam, ko prouči jedan harf, za njega ima deset celapa, deset dobrih dijela shodno tom hadisu ko ovu suru Ettekathur prouči iskreno radi Allaha očekujući nagradu samo od njega za to učenje ima 1200 dobrih dijela. Ova sura dobila je naziv Ettekathur po istoj riječi koja se spominje u prvom ajetu, je tako? El hakumu tekathur. A ta riječ ima značenje gomilanja, umnožavanja, naprotiv natjecanja u tome. Ne samo da čovjek gomila kod sebe, umnožava kod sebe, već da se s drugim natječe u tome. Dakle, potpuno se tome posvetio. I dobila je ovaj naziv jer sura govori dakle upravo o tom postupku ljudi, pojedinih ljudi koji gomilaju dunjaluk, i gomilaju sve što ih odvraća od drugoga svijeta. Gomilaju i natječu se u tome, zaokupirani su time i to ih odvraća od drugog svijeta i pokornosti Allahu Đallavala. Sura govori je li, o tome, dobila je naziv po tome, vidjet ćemo o čemu još govori. I Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže da je sura Et-Tekathur objavljena u Mekki. Dakle, to je mekanska sura. I većina, većina komentatora, haman, svi komentatori Kur'ana su tog stava, izuzev imama Buharije. Imam Buhari kaže da je ovo sura Medinska. Imam Buharija kaže da je ova sura Medinska, Allah najbolje zna pojedini komentatori tumače taj njegov stav, čućemo hadis na kraju, Allahov poslanika alihi salacom vezan za zadnji ajet, zatim ćete toga dana zasigurno biti pitani za za blagodati koje ste uživali na ovom svijetu. Spominje se hadis da je Allahov poslanika alaihi salatu slan sa Ebu Bekrom i Omerom nakon što su bili gladni pa se zasitili kod jednog od ensarija rekao i citirao ovaj ajet rekao da to što su oni doživjeli nakon gladi, nahranili se, da je to blagodati, da će zato biti pitani, pa pojedini komentatori kažu da moguće je da imam Buhari zbog toga, jer se to desilo u Medini, Abu Bekr Omer, poslanika Alihi sa locom kod Ansarije, moguće je da je zbog toga, jeli, kada je poslanik Alihi sa locom citirao taj ajet, da je imam Buharija i zbog toga zauzeo stav da je ova sura medinska sura. Allah najbolje zna. Dakle, ova sura, Tekathur, sadrži u sebi od početka ukor. Kod nas je prevedeno, imate pred sobom, ili tako, prevedeno je zaokupljava snadmetanje u umnožavanju imetka. metka Tako, da ostoji metka. Da što i moćniji budete. Ovdje u arapskom tekstu, u riječima Allaha Đelavala, nije spomenut i metak. Nije spomenuto konkretno, već dakle misli se na sve. Misli se na sve. Na novac, misli se na ugled, misli se na položaj, misli se na potomstvo i čovjek se takmiči u tome da, mu da što više toga ima, svega spomenutog i posvećen je tome, zapostavlja drugi svijet. Posvetio se tome na Dunjavuku, gleda da, što god je vrijedno kod ljudi na Dunjavuku, da to on ima i natječe se s drugim ljudima. Da što je god moguće više to kod sebe objedini. Allah to kori. Allah to kori. Ovdje u ovoj suri Allah subhanahu wa ta'ala dakle kori gomilanje i natjecanje u gomilanju svega onoga što čovjeka odvraća od od islama, odvraćao od Kur'ana, odvraćao od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, pa dakle daje prednost tome i nadmetanje u tome nad Allahom subhanahu wa ta'ala. Zatim, sura, dakle, kori takvu osobu. Zatim pojašnjava pogubnost takvog postupka. Pojašnjava kaznu za takve postupke a onda postiče na razmišljanje o džehennemu. Toliko razmišljanje da čovjek postane ubijeđen u džehennem, jer je to jedna od kazni za postupak koji se spominje. Dakle, onaj koji bude se nadmetao u gomilanju svega što je vrijedno u očima ljudi na dunjalku, a zapostavlja u drugi svijet njega čeka džehennem. Razmišljaju o tom džehennemu, ne bi li se ostavio pomilanja bezvrijednog. A posvetio se, posvetio se drugom, drugom svijetu. I na kraju Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, pojašnjava da ćemo svi mi biti proživljeni na drugome svijetu i da ćemo biti pitani za sve blagodati koje smo uživali, od Allaha subhanahu wa ta'ala jesmo li bili zahvalni njemu na tome ili ne. O tome dakle govori sura Et Tekathur. Prije sure Tekathur imate li tako na istoj stranci je sura El Qarija. El Qarija govori o džahnemu. I u suri El Qarija spominju se oni čija će vaga dobrih dijela biti teška, i oni čija će vaga dobrih dijela biti lahka. Šta čeka one čija će vaga dobrih dijela biti teška i šta čeka na kraju sura se završava govorom o onima čija vaga dobrih dijela bude lahka. Šta čeka njih? Njih čeka džehennemska užarena vatra. Zbog čega? Nastavlja se u ovoj suri. Zbog čega su oni bez dobrih dijela. Zbog čega je vaga njihovih dobrih dijela lahka? I zbog čega će oni ući u džehennem? Zato što su se okupirali gomilanjem i metka i natjecali se čak u tome. Zato okupirali se Dunjalukom, zaboravili na drugi svijet. Zato njihova vaga na drugom svijetu dobrih dijela nije teška. I zato ih čeka vatra. Dakle, nakon sure El-Qarija s punim pravom dolazi sura Tekathur. Pojašnjava završetak sure Al-Qarija. Nadovezuje se na završetak sure Al-Qarija. Onaj čija vaga dobrih dijela bude lahka fa ummuhu hawiyah wama adraka ma hiya narun hamiyah njegovo boravište će biti bezdan a znaš ti šta je to užarna vatra zbog čega zato što su oni al alhakum tekathur zato što su oni natjecali u gomilanju gomilanju imetka Zatim nam je poznato, dakle, nakon ovoga, nakon sure Tekathor, dolazi sura El Asr, imali smo prošli puta njen komentar. U ovoj suri se spominje okupiranje Dunjalukom. I spominje se kazna za to, završetak, pogubnost takvih postupaka. A u suri El Asr, Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava i govori čime se treba čovjek na Dunjaluku okupirati imanom, dobrim dijelima, savjetovanjem, preporučivanjem istine i preporučivanjem strpljenja. Pa je dakle to povezanost sure Tekator sa prethodnom surom El Qarija i sa surom koja dolazi iza nje, surom El Asr. Dakle, kaže Allah Jalla nakon Bismille s kojom je odvojio ovu suru od sure El Qarija, kaže El Hakumu Tekator hatta zortumul meqabira Dakle, okupirani ste gomilanjem, međusobnim natjecanjem u tome. Sve dok kaborove ne naselite. Kaže Ibnu Ketir, rahimehullahu ta'ala, povodom ovog ajeta, u komentaru ovoga ajeta, vaša ljubav prema Dunjaluku, Dunjalučkim uživanjima, njegovim ljepotama, odvratila vas je od traganja za drugim svijetom. Vaša ljubav prema Dunjaluku, njegovim ljepotama, njegovim uživanjima, odvratila vas je od ahireta, od drugog svijeta i čežnje za njim i obmanula vas je sve dok niste doživjeli smrt. Ovdje, hatta zortum ul meqabir, doslovan prijevod bi bio sve dok ne posjetite kaborove. Međutim, kako sve dok ne umrete? Sve dok ne umrete. Imam Kortobi kaže, okupirali ste se nadmetanjem, hvalisanjem, kako imate mnogo imetka, kako imate mnogo potomstva, u tome ste proveli vrijeme, a zapostavili ste pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i to vas je obmanulo sve dok niste umrli i bili ukopani u svoje, u svoje kaburne. Kaže Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala ovdje te kathur dakle gomilanje, umnožavanje, nadmetanje u tome misli se po tim na sve što odvraća od Allaha, od pokornosti Allahu, i njegovom poslaniku. Sve što nije radi Allaha i radi njegovog poslanika. A što čovjek gomila. Pa Ibn Qaim Rahimahullah htjala mnogo što spomenu. Dakle, sve ono u čemu se čovjek nadmeće s drugima i to gomila. Sve što nije pokornost Allahu, njegovom poslaniku, od čega čovjek nema sutra koristi na drugome svijetu, a poznato nam je, nema koristi, od onoga što nije radi Allaha učinjeno, od toga neće imati koristi što nije učinjeno kako je činio poslanika alihi salatu veselam. Pa kaže gomilanje i metka, pozicija, žena, znanja, kaže znanje, da čovjek gomila znanje, ne gomila ga radi Allaha, već da se diči. I čak komentatori u svojim komentarima spominju da je to opasnije nego i metak što većina prvenstveno misli pod, tako i kod nas prevedeno zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete. Gomilanje i metka radi nekoga drugog, da se dokažeš nekome drugom je opasnije od gomilanje znanja. Izvinite, gomilanje znanja, da čovjek gomila znanje, da se njime drugima dokazuje opasnije od gomilanja i metka. Jer se znanjem, šerijetskim znanjem prvenstveno, mora tražiti ahiret. Time se traži ahiret. Teško li se onome koji ahiretskim dijelima bude tražio dunjaluk. A i metak, njime se može tražiti i dunjaluk i ahiret. Svakako da je bolje njime tražiti i ahiret, ali nema smetnje da čovjek time traži i dunjaluk. Ono što ti Allah dao, time traži, jel tako kako je došlo u Kur'anu, kada se obratili, karunu traži ahiret, ali nemoj zaboraviti udio na ovome svijetu, svoj udio na ovome svijetu. Međutim, sa šarijatskim znanjem se traži samo ahiret. Pa onaj koji sa dijelima ahireta, dijela ahireta bude gomilao i u njima se natjecao s drugima da bi se dokazao drugima, teško li se njemu? Teško li se njemu? Sjećate se, odavno sam govorio da pod ove riječi učenjaci svrstavaju onoga koji samo gomila znanje, a ne radi po tom znanju. Koji samo gomila, gomila informacije pitaš ga aj, pitaš ga hadis, međutim u praksi nigdje takvo znanje, ili pogotovo suprotno u praksi nalazimo, takvo znanje će biti dokaz protiv njega. I učenjaci ga svrstavaju u ove riječi. Allaha dželavala. Okupirani ste gomilanjem, nadmetanjem u tome. Dakle, sve ono što ne približava Allahu dželavala, u čemu nije pokornost Allahu subhanahu wa ta'la njegovom poslaniku, misli se na to u ovom kuranskom ajetu. Ma šta bilo? Povodom ovog ajeta ili u vezi ovoga ajeta i oko njegove sadržine došli su brojni hadisi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Pa tako kod imamo muslima od Ebu Hurere radijallahu talan, prenosi se da je Allahov poslanik alaihi salatu sam rekao čovjek govori moj imetak, moj imetak, moj imetak, A šta ima on od svoga imetka? Šta to njemu od imetka pripada? Ono što pojede pa izbaci, ono što oblači pa pohaba i ono što podijeli i proslijedi, sve što je mimo toga, on će kad ode drugome ostaviti. Ono što ostaje za nas, to nije naše. Ono što ostaje za nas, to nije naše. Ono što pošaljemo ispred nas, to je naše ono što pošaljemo ispred nas, kako Allah djelala vala u suri Al-Hashr, al tako, i postiče nas. Postiče nas. Ja juha alladina amenu tequllahe wal tandur nafsum ma qaddemet lidat. O vjernici, bojte se Allaha i neka svaka duša gleda šta je za sutra pripremila, odnosno šta šalje za sutra. Pa ono što damo, to je naše. Ono što ostane za nas, to je naše djece. To ostaje njima. To nije naše sigurno. Pa se spomnije u biografiji Ahnefa ibn Qajsa da je nekom čovjeku vidjevši ga kako drži u ruci novac rekao čiji je taj dirhem, čiji je taj novac u tvojoj ruci pa je rekao čovjek moj a on mu je odgovorio bit će tvoj ako ga utrošiš da bi kakvu nagradu kod Allaha stekao a ako ostane iza tebe nije tvoj bit će tvoj ako ga udjeliš radi Allaha, dočim ako ostane iza tebe, jeli, nije tvoj, već tvojih potomaka. Također kod Buhari i kod muslima od Denesa radi Allahu talan se prenosi da je poslanik alaihi salatu wasalam upravo dakle u skladu ovoga ajeta natječete se u gomilanju sve dok ne dođete do svojih kaburova da je rekao čovjek stari oronjava ulazi u pozne godine, a neprestano su kod njega dvije osobine mlade. Što više je stariji, one su sve veće i veće kod njega. A to je pohlepa i nada u dug život. Pohlepa, da mu je da ima što više, što više da ima. Stari, a da mu je da ima što više. Kako kažu, ha, slikovit primjer, što čovjek je stariji, što se više grbi, savija, tako mu isto ruka sve više savjedija. Misli da može produžiti život svojim imetkom. Što bi trebao čovjeka da vidi, da ide prema kaburu sigurno, da bude otvorenije ruke. Otvorenije ruke. I poznate mi također hadis od Enesa radijallahu talan, da je poslanik Alihi Salusam rekao kada bi čovjek imao jednu dolinu, blaga i metka poželio bi da ima i drugu i drugu dolinu. Nikada, nikada kraja. Dakle, natječete se u gomilanju, zaokuplja vas gomilanje i nadmetanje u tome, dakle, čuli smo u imetku, u položaju, funkcijama, svega što čovjeka odvraća od Allaha subhanahu wa ta'ala, hatta zortumul meqabir, sve dok ne posjetite svoje kaburove, odnosno sve dok, sve dok ne umrete. Zaokuplja vas nastojanje da imate što više i više onoga što vam neće koristiti na drugom svijetu. Da imate što više i više dunjaluka, a manje dobrih dijela. Kada će čovjek poželjeti da ima dobrih dijela? Kada vidi smrt. Kada vidi smrt, onda će reći gospodaru vrati me da činim. Vrati me samo malo da činim dobra dijela. I kada bude ubačen u džehennem kada Allah subhanahu wa ta'ala ubaci nevjernike u džahennem i kada im propiše vječnost u džahennemu, nema smrti, nema olakšanja, pa će lahum je stari hune fiha, pa će oni uzvikivati u njoj, rabbena, ahriđna, gospodaru naš, izvedi nas, pa da činimo dobra djela kakva nismo prije činili. Čovjek će kod svoje smrti i pogotovo nevjernik kod svoga ubacivanja u džehennem poželjeti da se vrati i da čini dobra djela. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu u Kur'anu kaže i da se vrate opet na dunjavuk, opet bi radili ono što su radili. Takav je čovjek. Jer zasigurno došli su nam tako jasni dokazi da će čovjek umrijeti, da je stvoren radi posebnog cilja, da će umrijeti, biti proživljen i biti pitan za svoje vrijeme, u šta ga je potrošio, u šta ga je proveo, sve to, svima nam je jasno, svaka stvar ima svoju svrhu, ovo dugme na košulji ima svoju svrhu, napravljeno je da zakopča se. Sve, a čovjek da živi tek tako, u igri i zabavi, da provodi svoje vrijeme, da se razmnožava, rađa, umre i gotovo, nikome ništa, čovjek koji je najskladnije stvoren od Allaha subhanahu wa ta'ala, Allaha subhanahu wa ta'ala, najbolje stvorenje, počastio ga čime nije počastio druga stvorenja da živi tek tako ne može zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun a ne valja tako ne valja to što rade saznaće zato da nije na njihovi postupci, gomilanje i natjecanje, pogotovo u tome da to nije bilo u redu. Thumme kella seufe ta'alemun i opet zasigurno će saznati da to nije bilo u redu. Kažu Allah subhanahu wa ta'ala ovdje prijeti jednom prijetnjom nakon druge, žešćom prijetnjom nakon blaže. Pojedini komentatori kažu da se prva prijetnja kella saufe talemu odnosi saufe talemun saznaće, ne valja tako, da nije valjalo tako saznaće u kaburu. Thumme kella saufe talemun zatim da nije valjalo da njihovi postupci nisu bili valjani saznaće na drugom svijetu. Ibn Kajim Rahimahullah Tala donosi dokaze i kaže ne. Dakle, prvi ajet, kella seufe talemun, odnosi se na smrt. Svaki od nas, pogotovo nevjernik, kada mu dođe melek smrti, a poznato je da vjerniku dolazi na drugačiji način od načina u kojem dolazi na nevjerniku. Kada nevjernik, kada veliki grešnik ogreza o grijesima, ogleda meleka smrti s njegovim pomoćnicima, vidjet će da ono u čemu je proveo život, da nije valjalo. Da nimalo nije bilo u redu. Kako je provodio svoj život, shvatit će da je protračio svoj život, da je upropastio svoj život. Zatim, kaže Ibn Qaim, drugi aj to su ovdje četvrti, jel? Thumme kella seufe talemu. Zatim, da nije valjalo tako, sigurno će saznati, kažu, u kaburu. Jer tek tada u kaburu, kad čovjek umre, vidi melek. Pa možda će posumnjati, ali kad bude stavljeno u i kada otpočne kaborski azab, onda će se sigurno ubijediti. Onda će sigurno saznati i vidjeti da je upropastio svoj život. Dobro, čovjek umire i spušta se u kabor. Ima li nešto prije? Ima li savjet? Da prije nego li umrim i budem spušten u kabor, da se nekako ostavim tih nevaljalih dijelova. Ima, kaže Jalla Vala, kella leu ta'lamuna ilmel jakin, ne valja tako. A da imate znanje, kod nas je prevedeno, ne valja tako kada biste vi znali pouzdan. Ha, leu ta'lamuna ilmel jakin, da vi znate pouzdanim znanjem koliko su vaši postupci opasni. Odnosno da imate toliko znanje koje je ispunilo vaša srca. Ubijeđeni ste da ti postupci, gomilanje dunjalka za postavljanje ahireta, nagrada za to je džehennem. Vi biste se ostavili. Kella, lau ta'lamuna ilmel jaqin. Da znate pouzdano, da ste ubijeđeni, da ste tražili znanje. I svega ovoga opet ćemo zaključiti, vidjeti da je vrijedno, koliko je vrijedno znanje. Da imate znanje, na osnovu kojeg ste postali ubijeđeni da ti postupci vode do džehennema, vi biste se ostavili, ali nemate tog znanja. Dakle, trebamo tražiti znanje i ubijediti se koji postupci vode do dženneta, koji postupci vode do džehennema. Kalla lau ta'lamuna ilma al-yaqin lataravunna al-jahim. Ha. Da ne valja tako, da imate pouzdano znanje, znanje na osnovu kojeg ste postali ubijeđeni, vi biste gledali džehennem. Kako sam tamo u knjizi, ili dijela srca, kad sam govorio o jekinu, napisao. Vi biste vidjeli džehennem na osnovu tog znanja kojeg imate iz Kur'ana, hadisa, koja dijela vode do džehennema, koja dijela vode do dženeta, na osnovu toga vi biste vidjeli džehennem ovim svojim dijelima. Ta dijela vas neminovno vode u džehennem. Dakle, još na Dunjaluku, da ste imali znanja, da ste tražili znanje, da ste se podučili, vi biste se okanuli. Ko, ko može podnijeti džehennemsku vatru? Ko voli da gori samo jedan dijelić u džehennemu, a ne vječnost? Da ste imali znanje, da ste se ubijedili, da ti vaši postupci vode do džehennema, vi biste ih se ostavili. Zatim kaže Dželevala, thumme le teravunneha inel jaqin zatim ćete ga zasigurno vidjeti svojim očima. Hm? Džehennem ćete vidjeti jasno, kod nas je prevedeno. Thumme le taravunneha, potvrda salamom i sanunom. Thumme le taravunneha, zatim ćete zasigurno džehennem, džehennem je ženskog roda, zato je došlo ha, le taravunneha, ajne liqin. Zatim ćete se ubijediti svojim očima u džehennem, vidjet ćete kako Jalla Vala kaže u suri Merijem 71. ajtu wa im minkum illa variduha kana ala rabbike hatmen maqdija i nema ni jednog od vas da neće vidjeti džahnem i nema ni jednog od vas da neće vidjeti džahnem a zatim će Allah Jalla Vala bogobojazne spasiti a ostavit će da u džahnemu kleče nevjernici svi će vidjeti džahnem zatim će Allah subhanahu wa tako svi će nevjernici biti bačeni u džahnem dok će vjernici morati preći preko džehennema. Sirat je postavljen preko džehennema. Sirat je postavljen preko džehennema. Svi će vidjeti džehennem. Thumme le tus elunne jome idin anin naim. Thumme, ha, opet lam, le tus elunne, opet nun. Zatim ćete zasigurno jome idin toga dana, kojeg dana, sudnjeg dana, biti pitani anin na'im došlo je en na'im određeni član ima značenje iz istigraka sveobuhvatnosti zatim ćete biti pitani o svim blagodatima pojedini komentatori Kur'ana su spominjali jednu, dvi e, Ibn Džavzi u svome tefsiru Zadol Mesir spomenuo deset blagodati ili deset mišljenja o blagodatima dok je ispravno mišljenje da će čovjek biti pitan o svim blagodatima koje uživao čovjek će biti pitan o svim blagodatima. Nevjernik će biti pitan, bit će mu spominjana blagodat jedna za drugom, da bi što više zaslužio ukor, a vjernik će biti ispitivan, onaj vjernik koji bude zahvalan na Allahu dželovala na tim blagodatima, blagoli se, blagoli se njemu. Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže povodom ovoga ajeta: "Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im" Zatim ćete toga dana biti pitani za sigurno o blagodatima. Ibn Abbas kaže Naim, ugodan život, sladak život, posebne blagodati jeste blagodat zdravog tijela, blagodat sluha i vida. Zato će čovjek posebno biti pitan kao što Allah dželle dželovala u suri El Isra i kaže in sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulajke kane anhu mes'ula. Doista i sluh i vidi razum, zato će čovjek zasigurno biti, biti pitan. I, dakle, spominje se kod imama muslima taj poduži hadis, kada je poslanik Alihi Salatu sam izašao iz svoje kuće, pa je sreo Ebu Bekra i Umera kako sjede na ulici i pitao otkuda vi, parafraziram, hadis je poduži, otkuda vas dvojica ovdje, šta vas je izvelo iz vaših kuća, kažu Allahu poslaniče izvela nas je glada. I poznato je bilo prije čovjek kada je gladan izađe i sjedne na put na ulicu, ne bilo neko koji ko prolazi i poveo ga sebi i nahranio. Pa je Bubekr, Omer, poznate Kurejšije, toliko bili imućni, međutim, Allah iskušava. Kaže, izvala nas je glad. Poslanik Alihi Salat sam kaže, imene ništa drugo nije izvelo iz moje kuće osim ono što je vas. I izvela izvala glad pa je rekao idemo do tog Ensarije. Kada su došli, zatekli su ženu njegovu pred kućom, pitao je poslanika Alihi Salosom gdje je muž, rekla je otišao je da donese pitke vode sa izvora. Pa su oni sjeli da ga sačekaju, on se pojavio noseći vodu i obradovao se, rekao je blagoli se ovom Božijem robu kome je poslanik došao u goste, pa je ostavio vodu i otišao do palme i ocijekao granu. Donio hurme. Kaže poslanik, ali sad sam pomogao pa si natrgati. Kaže, ne, ja sam otkinuo da ti trgaš svojom rukom. Zatim je ponovo krenuo s nožem, pa kaže poslanik, nemoj da bi sad zaklo krav koja daje mlijeko. Možeš nešto manje da zakolješ, pa je otišao jeli, i zaklao jara, zaklao janje i donio poslaniku Alihi Salatu u Bekru i Omeru i on svakako i kada su pojeli poslanik Alihi Salatu Osam je rekao za ovo ćete na sudnjem danu biti zasigurno pitani. Iz vaših kuća vas je istjerala glad i niste se i nećete se ponovo vratiti u svoje kuće niste se vratili, niste se vratili u svoje kuće sve dok ovo niste dobile. Sve dok se niste nahranili, ovo spada u blagodati ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنَ مِنَّيْنِ Zatim ćete zasigurno toga dana biti pitani o tim blagodatima. Pa dakle, nekoliko poruka i pouka iz ove sure Tekathur. U ovoj suri, dakle, jasno vidimo da Allah Đelevala kori onoga koji radi samo za dunjalu, kao ostavlja rad za ahiret, koji radi za dunjaluk na uštrb ahireta, okreće se od ahireta, posveće se, posveće se, jeli, dunjaluku, pa ga taj dunjaluk odvraća od pokornosti Allahu i njegovom poslaniku. U ovoj suri se također kori i onaj koji uživa blagodata, nije zahvalan Allahu na toj blagodati, već hvališe se tom blagodati, on nadmeće se, broji svoje blagodati. Zatim, indirektno, iz ova prva dva kuranska ajeta, lahakum tekathur hatta zurtumul mekabr. Dakle, natječete se u gomilanju svega na dunjaluku što vas istovremeno odvraća od pokornosti Allahu sve dok ne posjetite svoje kabure. Pa kažu komentatori iz ova dva ajeta se može zaključiti da pokornost Allahu on gomila dunjaluku postavlja pokornost pa će doći u džehennem. Pokornost Allahu i posjećivanje mezarja prije smrti čovjeka budi, čovjeka vraća Allah. Čovjeka vraća Allah. Pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala čovjekovo srce čini živim, a pogotovo posjećivanje mezarja prije negoli srce umre. Posjećivanje mezarja srca budi, čini ih živim i vraća ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim u ovoj suri vidimo i potvrdu kaburske patnje. Kaburske patnje. Jer se nakon kabura, to jest smrti i ulaska u kabur, spominje da će takvi saznati pogubnost svojih postupaka na dunjalku, gomilanja i natjecanja u tom gomilanju. Također, u suri nalazimo potvrdu proživljenja, da ćemo svi biti proživljeni i da ćemo biti obaviješteni o našim dijelima, biti pitani i od nas traženi odgovori. Svi ljudi će vidjeti džehennem, ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ Zatim ćete zasigurno vidjeti džehennem svojim očima i svi ćemo mi biti pitani za blagodati koje smo uživali na Dunjaluku, Stoga neophodno je da iskoristimo dunjaluku dobrim dijelima, činjenju mnogobrojnih dobrih dijela prije nego li nam smrt dođe iznenada. Da se pomažemo Allahu subhanahu, Allahu subhanahu wa ta'ala činjenju tih mnogobrojnih dobrih dijela i da budemo zahvalni mu kada nas učvrsti na tome. To je otprilike što bi bilo od komentara ove plemenite 102. koranske sure Et-Tekratur.